the memories you gave me. Your lips and mine, two sips of wine Memories are made of this Hartelike goeiemiddag allemaal wat ingeskakel is en ek hoop die myn man luister daar uit die hospitaalbed en uh, dat hulle om toelaat om hy ding kliphard te gooi en uh, ja, laat die ander patiënte ook kan hoor. Dit is die ou wat vroeger die week het hy verjaar en hy, uh, uh, Corina, uh, van der Linde of uh, wat nie Karstens, soos hulle altyd sê, het uh, die speellys vandag vir ons voorgeskryf en uh, sy sê, dit is het lomp van die man sy ginslinge, sy stier het vir my, laat ons uh, sy program speel en die hoop dat hy sal beter voel daar in die hospitaal en uh, ja, ons wens om baie sterke toe, en laat hy gauw gezond word, gauw weer by die huis kan wees, om julle daar te verzondig. Nou, dit is uh, vir Maarten, Maarten natuurlijk, van Herlinde, wat sy die lys ingesteer het. Sy het een klomp van sy ginslinge gedoen, ook okay, amper die hele program, daar so hier en daar, waar ek een extra eniekie of twee ingedruk het, en, uh, maar die rest is als Corina vandag, So, kom ons luister. Uh, die heel eerste op die draaitafel is van een sir. En nou ek praat van sir Thomas John Woodward. Geboore 7 juni 1940, ook bekend as Tom Jones. Hy is een Wallise sanger en sy loopbaan strek oor 6 dekades wat hordes treffers oplever. Ja, ek sê, ek sê nie hordes lichtelik hier so nie, daar is het lomp. Jones sy krachtige stem is beskryf as een full-throated robust bariton. Hy sing vandag vir ons sy immergroen treffer uh, en dit is She's a Lady. So, dit is vir uh, eh, Martin uh, eh, van der Linde wat tans in die hospitaal is. Hier kom die liekie Tom Jones, She's a Lady. She's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. But she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. afskopdekie Tom Jones met She's a Lady. Ek sê hartelike goeiemiddag aan uh, eh, Hanley, daar van Kempton Park en dan ook van Kempton Park is Letty. Sy sê sy en haar pa, haar pa is van Western Area. Uh, Letty Verweers en haar pa is Henny Verweers en sy sê hy luister ook saam en hulle al twee, uh, wel, meeste van die tyd kan ek maar uh, amper seker voel, hulle is daar in die achtergrond, hulle luister na die, uh, die type muziek, en die type muziek is ons muziek, en hulle hou daarvan. Right, um, ok, nog een ou wat uh, eh, uh, eh, Martin baie van hou, natuurlijk Bob Dylan, uh, hy is geboor as Robert Allen, Allen Zimmerman, kan julle geloof, 24 eh, mei 1941, Amerikaanse sangerliekie skryver, skryver en visuele kunstenaar, wat al meer as 50 jaar belangrike figuur in die populaire muziek is, baie van sy meest gevierde werke dateer uit die 60s, toe liekies soos Blowing in the Wind van 1963 en The Times They Are a Changin. 1964, volksliedere word vir die eh, burgerrechte en anti-oorlogbewegings. Sy uh, lirieke in hierdie periode het een weie verscheidenheid politieke, sociale, filosofische en literaire uh, invloede opgeneem, popmusiek conventies uitgedaag en uh, beroep op die uh, groeiende teenkultuur gedoen. Ek het hom nog nooit gesien as opstandig nie, maar hulle sê hy was, uh, hoe sal my sê, uh, ja, een vrijheidsvechter of een, eh, eh, een van die mense wat met pamflette rondgeloop het, dit was Bob Dylan.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 Ok, hier is nou een boodskap van Beatrice, Betty, soos hy haar self noem, en uh, ek net op die boodskap kom, hulle sê, uh, sy luister van Centurion, Centurion, en uh, hulle is boenzaaiers van en hulle wens uh, vir Maarten ook baie sterkte en beterskap toe. En dit is uh, Corina se sister mos natuurlijk. Uh, sy was wat sy was al in matriek toes ons nog in stand het 7 of 8. Uh, dit is beter soos ek haar onthou. OK, so. Ehm um, die volgende een op die draaitafel is die Moody Blues. Dit is Engelse rockgroep wat in 1964 in Birmingham gestig is. Hulle bestaan aanvankelijk uit klaverboordspeler Mike Pinder, die multi-instrumentalist Ray Thomas en die gitaarspeler Danny Lane. Die tromspeler was uh, Graham Edge en die basspeler Clint Warwick. Nou, die Moody Blues het een prominente rol gespeel in totstandkoming en definering van ritme en blue. En... Uh, die mees geslaagde enkelspelers van die groep sluit in Go Now, Nights in White Satin, uh, Tuesday Afternoons, Questions and Your Wildest Dreams. Die groep het wereld, milie, uh, wereldwijd 70 miljoen albums verkoop, wat 18 platinum en go, goud uh, eh, uh, eh, LPS ingesluid het. Hulle is laas jaar Eh, nee, dit is eindelijk twee jaar terug, in die Rock'n'Roll eh, Hall of Fame ingehuldig, die Moody Blues, ons luister na hulle groot treffer, Nights in White Set, en ek weet die Beatles doen ook, ach nee, nie die Beatles nie, die, die Shadows, hulle doen ook een instrumentele weergawe van die liekie, maar ons luister na die Blue, Moody Blues, hier kom hulle. MUZIEK nights in white satin Never reaching the end Letters I've written Never meaning to send Beauty I'd always missed With these eyes before Just what I can't say anymore Cause I love you Yes, I oh, people tell me Thoughts they cannot defend Just what you want to be You will be in the end And I'll White Satin en ons speel Maarten van der Linde sy ginsteling likies terwijl hy in die hospitaal hee ingestuur dier Corina uh, van der Linde, nie Kassens. Nou, kom ons, kom ons, ja, kom ons gooi hierdie nou maar net vir die grap. Hierdie is eindelijk net vir die grap. Ek gaan een speel van een Nicole Pesquet is haar van, uh, sy het op die ouderdom van 7 het sy begin het klavier speel en vannig meer as 100 liekies in herinnering gebring. Tegen die ouderdom van 10 is meer as 500 liekies gememoniseer en sy het die eerste plek in die, die Discovery Nationale Televisie Competitie gewen. Op 11-jarige ouderdom Uh, het Nicole muziek beginne komponeer. Tegen 14 het sy op die Jerry Lewis MDA Teleton verskyn wat aan meer as 60 miljoen kykers uitgesaai is, gevolg dier die uitgebreide Amerikaanse tour. Gedurende jaarlange verblijf in Las Vegas het Nicole die plesier gehad om met Debbie Reynolds op die verhoog op te tree. Uh, die punt van die ding is net eindelijk, sy is so accomplished in klavierspel, dat sy het uh, die volgende liekie, Nou, omdat Maarten nou verjaar het, gaan ons nou vir hom Happy Birthday speel. En, uh, ja, dit is nie sommer net Happy Birthday hierdie nie, dit is dier Nicole Peske, maar sy gaan hom eers speel soos a Beethoven om sou uitgevoer het, dan Chopin, a Brahms, Bach, Mozart, en luister net hoe, hoe uh, talentvol die meisie is met Chopin die verskillende genreis of die verskillende eh, komponiste uh, wat sy namaak in die uitvoering van hier die uh, eh, ge gewone ouliekie Happy Birthday. Ok, Martin het eergister verjaar en ons sê weer eens vir hom Happy Birthday en al is dit nou in een hospitaalbed waar hy sy uh, jare meer gemaakt het, uh, kom ons geniet hierdie ene saam en uh, lach ja, dit is uh, uh, after all is dit een lachliekie hier of een lach uh, optrede hierdie. Kom ons luister, hier kom sy. It's amazing, it's amazing when you dash up things, you never know what composers are going to go with which artists. And I tell you, I often wonder, like, well, say if Beethoven were alive today or Mozart or how they would play some of these things. Like, you know, take for instance, Happy Birthday. Yeah. wonder how Beethoven might play Happy Birthday. Mozart would play Happy Birthday. But this would have to be Mozart uh, on an evening where he maybe had a little too much to drink. So this is, this is the way Mozart would play Happy Birthday, a little intoxicated. really intoxicated. <laughs> was hy, dit was Nicole Pesquet wat uh, vir ons gesê het hoe Happy Birthday in alle genres gespeel sal word. En nou, met die laatste ene moes jylle eindelijk gesien het om hen te verdeer. Dit is waar sy achter oor op die stoelkie gaan sit met haar rug naar die klavier toe. Sy gaan lee achter oor en dan speel sy met haar hande die boa kop. Uh, en dit was wat hom so uh, speciaal gemaakt het. Ok, nou... Die Swetse groep, Ebba, geen bekendstelling nodig nie. Eerste letter van elke groepslidse naam en is die uh, akroniem wat Ebba vorm. Daar was selfs op een eh, stadium uh, nie net bespiegel, maar aangekondig dat Ebbe uh, die Swetse grootste uitvoerbedruk was. Die uh, twee mans en die twee dames is later getrouwd, Bjorn met Agnita en Benny eh, met Anifred. Vandaar af het dinge begin een skeefloop. Jullie sien wat doen <laughs> eh, die trouwe, ne? Uh, kenners sê dat die voortrouwe muziek en die natrouwe muziek beslis een afname en enthousiasme en kwaliteit getoon het. Die uh, Ebba het ontbind in 2000, nee, in 1982, maar hulle sing weer saam hier in 2019 het hulle weer so vir een once-off by mekaar gekom. Nou, ons gaan na hulle luister en die liekie wat hulle vir ons bring is soos gekies dier Corina vir Martin en dit is Ebba, The Wonder Takes It All van 1980.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 As ek groepen speel, kan ek sê, net een, en dit is Ebba. En dit was een liekie van 1980, dier hulle opgeneem. Nou, Motti, jy sê daar so dat, <laughs> Martin is nou in die gelukkige positie, hy is daar in die hospitaal, en hy het al twee dae terug met sy verjaarsdagvieringe begin, en hy kan aanhoud tot hy uit die hospitaal uitkom. En uh, ja, sy sê ook vir hom goeie wense en gauw gezond word. Nou, uh, sonder dat sy dit weet, het sy ook een liekie vandag genomineer om gespeeld te word en ek doen het specifiek vir Motti, daarvan uh, eh, de kok, daarvan uh, George is een wereld. Uh, iemand het gister iets opgesit uh, op die groep uh, video met uh, wat is die ouse naam, Mac Davis, sy liekie, It's Hard to be Humble, en uh, toe sê Motti, hey, hoekom sit julle daar nie op loose program nie? Nou ja, uh, man wat vele liekies, wat onder, uh, wel, onder andere het hy uh, vir Elvis geskryf, ne? In, in the Ghetto, Memories, Don't Cry Daddy, en A Little Less Conversation, het hy vir Elvis geskryf. Hy, sy naam is Morris McDavis, en, Hy is op uh, eh, 21 januari 1942 is hy geboore in Lubbock in uh, Texas. Nou, hy begin sy eie solo loopbaan eers in 1970 en hy spoedig hy huidelike naam in die country en rock circles. Hier sing hy nou vir ons een wat Motti nou gister voorgestel het. Oh Lord, it's hard to be humble. Is dit nie? Ek vind dit, ek, ek het precies diezelfde probleem as wat die ouwe het jy hoe kan een mens, uh, hoe sê hulle, humble wees, uh, met alles wat in jou richting wees. Hier kom Mac Davis. Back a few months ago, I was headlining a great big nightclub. And he put me up a couple of days early. I came in a couple of days early and they put me up at what they call the star suite. Now here I am, headliner in one of the biggest nightclubs in the country, and I wake up at 8 o'clock in the morning in this star suite all by myself. Yeah, that's what I said, Oh, But I did what I've always done, man, to cheer myself up. I picked up my guitar, I sat down, I wrote me a little song. Now this is how it feels to be alone at the top of the hill and trying to figure out why. Oh Lord, it's hard perfect in every way. I can't wait to look in the mirror. Cause I get better looking each day. To know me is to love me. I must be a hell of a man. Oh Lord, it's hard to be humble, but I'm doing the best that I can. I used to have a girlfriend, but I guess she just couldn't compete with all of these love-starved women who keep clamoring at my feet. Well, I probably could find me another, but I guess they're all in awe of me. Who cares? I never get lonesome Cause I treasure my own company. Oh, Lord, it's hard to be humble. You're perfect in every way. Can't wait to look in the mirror. Can't wait to look in the mirror. Help me out now, come on. I get better looking each day. To know me is to what? To know me is to love me. Must be a hell of a man. I must be a hell of a man. Oh Lord, it's hard. Lord, it's hard to be humble when you're doing what? We're doing the best that we can. I guess you could say I'm a loner, a cowboy outlaw, tough and proud. Well, I could have lots of friends if I wanted. But then I wouldn't stand out from the crowd. Some folks say that I'm egotistical. Hell, I don't even know what that means. I guess it has something to do with the way that I fill out my skin tight blue jeans. Whoa. Come on, where's all the kickers in here? Whoa, Lord perfect in every way. You're perfect in every way. Can't wait to look in the mirror. I can't wait to look in the mirror. Cause I get better looking. I get better looking each day. To know me is to what? To know me is to love me. Must be a hell of a man. Must be a hell of a man. Oh Lord, it's hard. Lord, it's hard to be humble. What are we doing? We're doing the best that we One more time. What are we doing? We're doing the best that we can. Give yourself a hand. Nou sê, Mac Davis is moeilik om beskye te wees. As jy als het, waar kan jy dan beskye wees? Uh, Right, uh, jy dink eindelijk jy word, uh, uh, jy word te kort gedoen. Uh, jy krij nie genoeg aandag nie. Uh, uh, Joy Swartley van Amerika. Ek sien, jy is ingeskakel. Ek hoop jy geniet die program vanmiddag. Jy sê jy het sp specifiek gehou van die uh, happy birthday op klavier. Ek dink dit is uitstekend gedoen. Daie vrou ken haar klavier. Jy kan sien sy het met hom groot geword, ne? Ja. Ok, Yusuf Islam, geboor as Steven Dimitri Giorgio uh, op 21 juli 1948, algemeen bekend onder sy verhoognaam Cat Stevens, natuurlijk. Hy is een Britse sanger, liedjeskrijver en kan vele muziekinstrumenten bespeel. Sy debietalbum in 1967 het die top 10 in die Verenigde Koninkrijk bereik en die album sy titel Matthew and Son het in die nummer 2 posiesie in die Britse kaartig bereik. Uh, Stevens is albums Tea for a Tilleman en uh, dit is van 1970 en Teaser uh, eh, and the Firecat van 1971 is albei dier die RIAA e vereniging as drievoudige platinum wenners in die VSA aangewees. Sy muzikale stijl bestaan uit folk, pop, rock, en dan het hy ook, uh, wel, vooral lately, uh, islam, uh, is, islamatische, is, islamitische <laughs> muziek. Uh, Stevens, hy sing nou vir ons een, en uh, soos aangevraag dier Corina, uh, Morning is Broken. Morning is Broken. Cat Stevens en uh, ja, toe hy nog Cat Stevens was. Uh, toe hy Yusuf Islam geraak het, het sy stijl een bykie verander en uh, ek dink hy het meer op die achtergrond geskyf uh, uh, uh, na hy sy naamverandering gedoen het en so aan. Die ou wat nou op die draaitafel le, is ene, jylle sal hom allemaal ken, Donald McLean McLean gebore Oktober 2, 1945, een Amerikaanse sanger, liedjeskrijver en kitaarspeler wat, aanhou, uh, wat, wat, wat aan aanhangers bekend staan as The American Troubadour of King of the Trail hy is vooral bekend in 1971 treffer American Pie, is een van die wat ons na gaan luister, een 8,5 minuut lange folk rock, en as hy so lang, rechtig so lang is, gaan ek om een bykie kort nip, ek wil meer muziek inkry, um, wat verwijs na, eh, is, is na, uh, as een kulturele toetssteen, sy ander treffer enkelsnitte sluit in Vincent, dit is die ander, ander een wat ons nog gaan luister, dan is daar Dreidel, Castles in the Air, Wonderful Baby, uh, sowel as vertolking van Roy Orbison se Crying, en die Skyliners se Since I Don't Have You. Ok, dra, uh, Donald McLean met twee liekies, American Pie en Vincent. Ja, en ek sien hy is oor die 8 minuten, al twee van hulle, maar ons gaat hulle al twee kort nippie, jammer vir daar oor, maar uh, ja, hulle vat die hele totaal van 17, ja, 17 minuten uit die program uit, wat mens vir vier plate kan gebruik. Don McLean. Long, long time ago I can still remember how that music used to make me smile And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I deliver. Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So fine by Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, This'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write? ¡Vamos! be the day that I die. This'll be the day that I die. that I'd klein American Pie, ons het 6 van die 8 minuut geluister, hier kom hy weer met sy ander grote, nou, wie is hy? Don McLean. Don McLean is, en die ene is Vincent, wat ook so lang is, wat ek ook natuurlijk een bykie gaan snu, hier kom hy. Starry, starry Paint your palette blue and gray Look out on a summer's day With eyes that know the darkness in my soul Shadows on the hills Sketch the trees and the daffodils Catch the breeze and the winter chills In colors on the snowy linen land Now I understand what you tried to say to me And how you suffered for your sanity And how you tried to set them free They would not listen, they did not know how Perhaps they'll listen now Starry, starry night Flaming flowers that brightly blaze Swirling clouds in violet haze Reflect in Vincent's eyes of china blue Colors changing hue Morning fields of amber grain Weathered faces lined in pain Are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me and how you suffered for your sanity and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you but still your love was true. And when no hope was left inside on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful. starry, starry night. Portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. Was hy Don McLean met Vincent, sy tweede likkie. Die eerste een was American Pie, al twee baie lang likkies. Ek moes so'n stikkie van elk afsnijd om te kom by die volgende ou. Ek sien Jan Paul, jy is ook ingeskaal. Jy lyk my elke keer as jy wil luister, dan het jy keier mense, dan moet jy hulle eers wegjag en sê, hey, kry jylle rui, ek, er, ek wil luister. Nou ja, dit is uh, een van ons getrouwe luisteraars deesda en dit is Jan Paul van uh, Robertson wat ingeskakel is en saam met ons luister vanmorgen. Hy sê hy like wat hy van hoor en uh, ja, ons hou allemaal daarvan. Dit is, uh, dit is duidelik dat uh, eh, Martin sy smaak val in die min of meer belade uh, kategorie. Ja, um, en uh, uh, meest, uh, wel is, uh, uh, coincidence sal ek sê, dat meeste van sy kunstenaars is in die 60s geboor, in die, sorry, uh, eh, 1940 tot 1950, is in daar era, is hulle gebore. Op die draaitafel is, uh, ou, oh, wie is hy? Christopher J. Davison, right, ja, julle ken hom baie goed, man, ja, maak, maak nou of julle hom nie ken nie. Christopher J. Davison, alias, alias, Chris de Burg, op 15 oktober 1948, nog een van die 40s, uh, eh, in Venado Tuerto, Argentinië geboore. Hy is die sien van Charles Davison, een Britse diplomaat en sy ma was een Ierse sekretaresse, Emily de Burg. Um, ehm, gedierende sy kinderjare reis die gesin heel wat rond as gevolg van sy vaderse diplomatieke werke in uh, ingenieurswese hy het groot geword in verskillende lande soos uh, Malta, Nigeria, Zahir, en toe hy 12 jaar oud was, het die familie Davison na Emerald, Emerald Isle in Ierland verskyf, en dit is waar hy vandag nog saam met sy vrou en hulle drie kinders, Rosanna, Hubi en Michael woon.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 I have never had such a feeling, such a feeling of complete and utter love. Christenberg, hy sing van The Lady in Red, so dit is die dame met die rooi rok aan, en uh, so ek het die Afrikaanse weergawe ook van hy liekie gekry, uh, van, uh, wel, Lady in Red, die dame met die rooi rokkie aan, en uh, ons gaan nou luister na hom, hierdie ou wat het sing, hy het sy skoolloobaan in hoerskoel, Jan van Riebeek in Kaapstad voltooi, na school, doen hy militaire opleiding in die Valskermbataljon, ja nee, hy is a, a fitness freak, uh, jy kan het aan sy bouws gesien. Uh, hy behal die graad van BSC Honneurs, Ekologie, aan die Universiteit van Stellenbosch, waarna hy kortstondige klas gee aan die Hoorschool Durbanville en uh, Paul Roos Gymnasium op Stellenbosch. Hierna bekwam hy homself as een kopersmit by Pieter Dirk, uh, Pieter Dirkhuis, eh, Pieter van Dijk sy ateliers in Kaapstad waarna hy volwaardige kopers met werk as kins en opdrachtwerk beoefen. Ek praat natuurlijk van, jyp, jylle is reg, dit is uh, Randall Wickham en sy uh, Lady in Red of, wel, kom ons noem het dan maar die Duits Westwals of andersens ook bekend as dans met die rooi rok. Randall Wickham. Duitsves is lekker, Duitsves is goed, Duitsves is vaal van die boorkiese bloed, al trek ons onder water en trek ons onder koks, dan weet ons die boorkies, die gaan ons verlos. Dans met die rooi rok, die atlam van my Dis die rooi rok, dis die mooi rok, dis die rooi rok wat waai David de Lammes Orkest, hoi hoi Dis die rooi rok, dis die mooi rok, dis die rooi rok wat zwaai Ons kom in duinkie, dis een klein weg Hy trek met ons haast, hy trek met ons ver Hy trek dier die bosrand met een grote gevaar. Ons tempies is stukken, ons broekies is klaar. Dans met die rooie rok, die hartlap van my. Dis die rooie rok, dis die mooie rok, dis die rooie rok van my. David de Langes, orkest, hi hi. Dis die rooie rok, dis die mooie rok, dis die rooie rok van my. klein commandantje en een groot generaal. Hulle trek met ons daar uit een ver westlandsbaan. Ons drink eerst een soepie, dan gaan ons weer weg. Dan gaan ons so moedig ten die platboote weg. Dans met die rooie rok, die hartland van my. Is die rooie rok, is die mooie rok, Cortés Ai, ai, dis die rooi rok, dis die mooi rok, dis die rooi rok wat zwaai My dierkie die heine, haar paarkie die bloes Haar soet liefst nie hier, maar ver in Duitswes Duitswes word donker, Duitswes word goed Duitswes word donker, van die hermanse bloed MUZIEK met die rooi rok, die handlam van my, is die rooi rok, is die... Randall Wickham, Duit West Wals, en nou het ons daar gekom, Joy Swertley, daar van Amerika, van Surprise, skuif nader, dit is jou afdeling wat ons nou by is, en dit is die funny spot, en vandag gaan ons luister na Nathaniel, nou, jy weet, wanneer jy by die huis uitgaan, uh, is jy seker al jou vensters is mooi opknip? Is jy eh, seker uh, dat jy die ketel afgesit het, enzovoorts, enzovoort. Wat kyk jy alles, voordat jy eh, seker uh, is, jy mag die huis nou verlaat? Kom ons hoor, wat is sy predikament? <laughs> Nathaniel, hier, hy is op pad springs toe, sê hulle daar een ding is in my leven wat ek graag wil verander, dan is het my laatkommerij. Ek is baie laat en een laat mens is een slecht ding. Onbeskof en onbedagsam. En ek is nie laat oor goeie soos verkeer of padverbouwings nie. Ek is laat want het vat eer om my huis te verlaat. Ek doen rondes. Eerste, al my krane. Stuif toe dan al die wasbakproppe, amal moet oopwees in gevalle kraan, nog steeds self begin loop. Dan, al my vensters, amal moet stuif toewees. Dan die fotostate. Ek het toerings en toeringsfotostate van alles in geval iemand inkom en die oorspronkelike van. Maar die ergste is my ketel. My ketel moet afwees by die knoppie en by die meer. Op universiteit het ek so geloop, klas toe van my woonstel af drie blokke. Dan draai ek om. Dan gaan trek ek die plak by die meer uit. Dan loop ek weer, vijf blokke. Dan draai ek om, dan kom ek terug en vat ek die ketel en sit ek om in die gang. Dan weet ek, hy is nou af. en, dis nie oor ek simpel of neurotis is nie. Dis hoe ek net kleintijd geleer het by Tanny Nodee. Dis Ek het al baie gepraat oor alle mense wat my leven gevorm of verander het, maar vanavond is die eerste keer oor Tani Nodee. Sy was een klein onopvallende vroukie wat elke dag verskyn het in een top en een broek van die selwe materiaal. Verder het sy sandale gedra met blokhakke en wat ons genoem het pasteihaare. Dit was een baie stuive hompe wat precies gelijk het soos wanneer die boonste deeg van een pastei of te min of te los was en middel toegebak het. Verder het sy net net te hoog gepraat en haar linkerkniet geswak as sy loop. Sy was ongelooflik onopwindend. Maar sy het vir my een groot les geleer. Dit was in die dag toe mense mekaar nog geken het en in elke mense kom buis, was daar altyd een bak of een boord van iemand anders. So stier my mama een dag met twee groen plastiek bakke van Tanny Nodea. Elkeen was een pleister geplak wat gesê het, Nodea, slaai en allerlei. Tanny Nodea was in haar kombuis doenig in een blauw top, blauw broek, blokvoete en een vaars pum. Je kon recht rondom haar kopveld sien. MUZIEK Op die tafel was een groot koffert en sy was bezig om die woord naald daarop te skryf. Toet sy een naald uit die piering gelig en het in die koffert gegooi. Ek was een voorbarige kankje, gaan Tanny die naald pas, het ek gesê. Weet jy, kom is die aard in so'n toestand, het sy gesê. Want op hierdie oomlik is die helfte van die mensdom op soek na een naald en haal toe alles aan mekaar, maar jy kry hom nooit. In hierdie koevert kan jy my miskyk, jy steek net jou hand uit, ek hoop jou ma leer vir jou vroeg van die klein dingetjies. Ek sê, ja, sy sê, ons moet nie daarmee speel as ons bad nie. Sy sê, die leven bestaan uit klein dingetjies en groot goed. Dis die klein dingetjies wat die groot goed laat gebeur. Het is mense wat die klein dingetjies raak sien en onthou wat die groot goed laat waar word. Die res loop ver achter. Sy stap eetkamer toe, haar knie swak vier keer. Sy wys na haar foto. Hier is my vorige man, sê sy was useless. En toe hy hier loop, toe sy pakketberg toe om te gaan trouwkarre ruim. Nou, die dorp sit moest in een bult daar leven jy mis opdraan, soos een vol vliegtuig. En moet sy eerste trouwe hou, hy toe stil voor die kerk, en hy klim uit om die breid te help, maar hy sit hier die breek aan hem. Die breid is begrawe met die selle blomme. Hulle sal die tronk sy deur ooplos, dan sal hy vergeet om te ontsnap, want hy is useless. Dis die klein dingiekies. Dis Hulle sal een draaikie vergeet in een vierpeil, as hulle ruimte maar nie weet waar kry en nou weer asem in baan toe gaan hy nou nie. Dis een balk wat sorg die skoolsaalse dak bly nog sit. Dis een skroef wat sorg die klok hang nog in die toering. Dis een knippie sout wat sorg jou boboot die wen een prijs. Ek self, nietig en eenvoudig, sit elke weekie in my huisie en het skink ek een glasie wijn en sê net dankie vir my nek. Mense denken, nek is net goed vir perels of vir voorskoot, maar wat sal ek gedoen, Chris, my kop jy al dag hier rondhaan? Jy, moet vir jou ma sê, ek het kaarkies vir vrijdag aan, sy moet vir jou bring, dat jy kan kom sien hoe lyk die lewe vir dies wat vergeet van die klein dingetjies, ons noem dit detail. Ek sê, sy het nie dan die concert nie, dis van hom wat ek praat, sê sy. En die Robin vrou met die recht af haar is, moes die regisseer, want sy het kins in haar. Sy het antidepressante in haar. En sy moet het drink, want haar drie kinderkies is net so onwissel soos hulle pa. En een mens op antidepressante sien net sy eie gedagtes raak. Sy sê lief vir jou kan sê, vir gat op of toe is sy al valse in hom. En elke jaar stoor die hele story in mekaar, want hulle weet van detail niks. Niks dan val die een sy pruik af en hy is nie een knippie nie. Dan val die ander een van mors dood, want hy is een matras achter die meer. He. Dan neek jy jylle meer om, want hy is die vastgemaak. He. Dan speel die verkeerde muziek, want die bankies is nie gemerkt nie. Dan blaas die licht, want hy staan een stoel op sy draad. En dier het alles kyk jy vast in bos of elers vir die hoofrol sing, al sê die skepang. Hy verkoop eindelijk versekering, maar hy is vast oortuigd daarvan, hy is Humphrey Bogart het is so warm, maar val gaar voels in die licht, dan loop hy met die reenjas. Jy moet vir jou maas is en moet vir jou bring, jy is oud genoeg vir die waarheid. Vrijdag aand half acht sit ons in die skoolsaal. Ek voel veilig en slim, want ek weet van die een balk. Toe raak het donker. Daar is een harde slag, glas wat breek, iemand skree eina en toe gaan die gordijn oop. Die toneel is New York. Het is laat aand en blijkbaar winter, want Bos of Elers is in een reenjas. Achter oor die verhoog sluip die Robin vrou met die olielamp vir die volgende toneel en in die ander hoek is een in een non-costume bezig om kersen aan te steek vir ietsie wat nog gaan gebeur. MUZIEK En skielik sien ek ook die klein dingetjies, soos die gordijne wat beweeg. Wat beteken ewers is een venster of een deur oop. Soos die non, wat sikkel met haar vierhoutjies en twee kerse omstam. Soos die robinvrou wat hirk achter New York en nie sien haar romp hangt in die olielamp nie. En heel voorstaan bos of elers, en soos die rest sien hy niks. En die lied wat hy sing, klink so. Ja, nee, dit is nou oplettendheid en hy moet verskrikkelijk oplettend wees om die fijnere dingetjies so uit te trek om te include in sy stories en dit is juist wat het so interessant maak of so kleervol maak sal ek sê. Ok, Nathaniel op sy beste, ne? Engelbert Humperdink, Humperdink, hy was gebore as George, ehm, um, en nee, hy was Arnold George Dorsey in 1936 in Madras, uh, dis in Brits Indië wat vandag bekend is as Chennai, en uh, hy was van 10, een van 10 kinders, <coughs> sy pa was van Wallise afkomst en in die Britse Weermacht en sy ma was Duits, Uh, hy het uh, relatief lang gevat om op dreef te kom, maar toe hy eerst vlam vat, toe strek sy roem oor baie dekades en selfs nog in 2019-2020. Hy was hier vroeger hierdie jaar, was hy hier in Suid-Afrika met uh, sy Last Waltz tour gewees. En uh, hy is op, uh, nee, dit is nie 83 nie, hy is nou uh, 88, is dit? Ja ja, wel, kom ons luister na hom, hy gaan sing. Um, Engelbert Hamperdink, The Last Waltz, is die liekie wat hy vir ons bring. En dit is ook die thema gewees van sy tour hier in Suid-Afrika vroeger van jaar. Uh, eh, die wat hom gesien het, uh, eh, jylle het een legende gesien. wonder should I go or should I stay? The band had only one more song to play. And then I saw you at the corner of my eye. A little girl alone and so shy. I had the last once with you. forever. But the love we had was going strong. Through the good and bad, we get along. And then the flame of love died. heart was broken too when you said goodbye. I had the last waltz with you. Two lonely people together. I fell in love with you. The last waltz should last forever. It's all over now, nothing left to say, just my tears and the orchestra. Engelbert Amperdink, jy weet, as ek op een dans opdaag, en daar is net walse wat speel, man, die mense sal in, hulle sal hulle hande saamslaan, hulle sal denk, jy maar hierdie ou kan dans, maar min weet hulle, dit is net walse wat ek kan doen, ek kan nie die ander doen nie, eh, eh, soos ek nou die dag gesê het, as ek bykie, eh, baie rooi koeldrank in het, dan sal ek vir hulle ballet ook, maar, <laughs> dit is basis waar my, eh, uh, Eh, dansroutines stop. Um, so gepraat van, hey, ons ballerina is ook ingeskakel, en dit is a eh, Judy, Judy Swanepoel, daarvan, ek gaan nie waag om te sê van waar nie, sy is in Pretoria Ivers, ek het al gesê Centurion, sy was in Kempton Park, sy was al hier, sy was al daar, maar uh, Judy, baie welkom by die program, en ek sien, jy luister nou al so ver nog die hele program saam, eh, uh, ja, uh, ek hoop jy geniet wat jy hoor van Maarten se muziek, uh, eh, wat uh, Corina vir hom ingesteer het. En Maarten, ek hoop jy krij een gap om te luister. En ek weet nie, waar is Corina nie? Sit sy daar by jou? Luister jylle saam? Ek weet nie. Sy is a tube stool. Beatrice, haar sister het nou al geantwoord en met ons gesels, maar sy sê nie of uh, Corina ook daar by jylle is, by die boonzaaiers se uh, by mekaar koms nie. So, uh, Corina, steek op jou hand, man. Uh, ons wil weet, is jy en Martin, is, luister jylle saam, uh, luister Martin het al, en uh, ek hoop hy luister, want, uh, uh, maar uh, daar is altyd die potgooi, uh, die potgooi uh, wat ek in elk geval elke keer opsit, op die groep, so, uh, as hy nie, nou, dan kan jy vir hom die potgooi uh, aanpaas, soos hulle in Engels sê. Nou praat ons uh, ook nog een van uh, uh, Barry. Ach, Barry. um, <laughs> ehm, Martin, sy ginslinge, uh, jy het net hier gesê, hy hou baie van uh, Barry White. So kies maar een liekie daar. Nou joh, uh, jy weet, die veld is so wijd uh, en Barry Eugene White is ook in 1944 gebore, 4 juli 2003, ach, uh, sy oorlede in 2003, was Amerikaanse sanger en uh, eh, liekieskrijver, tweemalige Grammy toekening wenner, uh, bekend vir sy basstem en romantische beeld. Sy grootste sukses was in die 1970s as solosanger en saam met die uh, Love Unlimited Orchestra en uh, het a baie blijvende siel funk en disco liedjies gemaak. Nou, ja, um, jy het gesê ek moet maar een kies, hy hou van die ou, ek moet een kies, en toe het ek afgekom op uh, Barry White, en hy sing vir ons, Just the way you are, net soos jy is, that's all, moet nie grimering eers aanset nie, uh, net soos jy is, dis daarom een mooi compliment vir een vrou, ne? Barry White, <clears throat> hier kom hy. would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. No love. I took the good times. I'll take the bad times. I'll take you just the talk to. I want you just the way right, just the way you are. En baie dankie aan André, André daar van Kempton Park, uh, ja, van Rooien. En uh, die uh, eh, Bietre Sille het aan hom weer een boodskap gestuur en hy draad het oor aan my. Uh, nou, volgens hulle is Corina by het trouwe en dit is daar waar hulle is, is die boenzaaiers Uh, een van die boenzaaiers, nou hoop ek maar jylle gebruik die muziek, uh, vir die openingsdans en al die type goeders, sit die klank hard en dan uh, het jylle tot die einde van die program, uh, wat oor een half uur sal wees, ach nee, het jylle daarom muziek achtergrond vir die uh, trouwe. En uh, ek hoop daarom jylle uh, uh, wel, sy het gesê, uh, hulle dink ook aan Maarten, en hulle sê sterkte vir beterskap. So hy le in die hospitaal en hulle party. Ai, <laughs> life is tough. Dankie André, dat jy het vir my gestuur het. Ok, nou, uh, Artemios, Demis, Ventores, uh, Roussos, Roussos, is die ou wat nou op die draaitafel le. En, en eh, sy hele familie het twee generaties lang in Egypte toe Artemios Venturus Arousos op 15 juni 1946 in Alexandria gebore is. Die groot keerpunt van sy muzikale loopbaan was sy ontmoeting met Vangelis, sy Papatanasio Arousos in die somer van 1966, waarna een hele paar ontmoetings met Vangelis plaasgevind het. Hy het gauw besef dat suksesvolle loopbaan net buiten sy land, uh, dit, dit was die tijd, was hy, ek weet, <clears throat> op een stadium was hy in Egypte gewees, uh, eh, waarschijnlijk sy grootste trefferlikie wat hy nou vir ons gaan doen, en ja, ach ja, jylle het reg geraai, ek hoef nie eens te sê nie. My Friend the Wind, met Demise Rousseau. MUZIEK Demis Roussos, die Griek, en hy het ook al saam met Nana Muscuri opgetree. Uh, man, dit moes ek een vorme voorrecht gewees het. Alhoewel, hy het ook een naam gehad op daardie tyd, en hy het specifiek hierdie liedje gesing, hy en uh, Nana Muscuri, saam, my friend The Wind. Ok, <clears throat> die groep nou op die draaitafel, Supertramp, ook een ginseling van uh, Maarten, en was een Engelse rockgroep wat in die middel van 1969 in Londen, Engeland gestig is, gekenmerk dier die individuele liekieskryf van stichters Roger Hodgson. Uh, hy het die sang, klaweboorde en kitare gedoen. Uh, Ricky Davis het uh, uh gesing en hy was klaweboord. Uh, en hulle word oorskui van die vermenging van pro progressieve rockgroep en pop stijle, sowel as die klank wat sterker op die woerlietser uh, eh, elektrische klavier staat gemaakt het. Nou, uh, <clears throat> die groepse lede het verskye kere dier hulle loobaan verander met Davies wat die enigste consequente lid dier die dekades was. Die een wat ons van gaan speel is, uh, nou, uh, give a little bit. Ek dink, uh, Corina het om vir my opgegee as een liekie van ugh, iemand anders, ek kan nie onthou van wie nie, en ek het onder die persoon sy naam gaan soek en ek het om nie gesien dat die persoon dit sing nie uh, toe gaan ek maar en ek kyk wie sing dit oorspronkelijk en dit was toe hierdie groep, uh, Supertramp so hulle sing vir ons Give a little bit. give a little bit of your love to me. En uh, dit was in, uh, was dit wat, 1968, nee, het was later, hier by 74 rond. Maar in elk geval, ons stap aan en ons trek nou by een groep, uh, of nee, is een persoon. En hy was baie gewild gewees in sy dag, hy het nie veel treffers gehad nie, maar uh, ek meen, ek onthou vir When a Man Loves a Woman uh, so paar ander, ek praat van Percy Tyrone Percy Tyrone Sledge 25 november 1940 is hy gebore en hy is in 2015 in april oorlede was Amerikaanse R&B soul en gospel sanger Hy is vooral bekend vir liekie soos, daar is hy, uh, When a Man Loves a Woman, uh, eh, nummer 1 treffer op beide Billboard Hot, Hot 100 en R&B, enkelspel trefferslijste in 1966. Dit is bekroon met een miljoen verkopende guld geserviceerde <laughs> ja, <laughs> skyf van die RIAA, is Record Industry Something Association. Nadat hy in die vroege 1960s as hospitaal uh, ordeman gewerk het, het Sledge in die laat 1960s en vroege 1970s sy groot sukses behaal met een reeks emotionele sielsledere in die 1989 het Sledge die Rhythm and Blues Foundation's eh, pionier, uh, pionier uh, award ontvangt Hy is in 2005 in die Rock and Roll Hall of Fame opgeneem. Van hom gaan ons luister, hy weet Virginia Lee sing ook hierdie, sy, uh, uh, maar het klink heeltemaal soos een ander weergave, maar het is die selfde liekie. Uh, Percy Sledge, 1969, My Special Prayer. 1969, ver terug, ne, dit is waarin hy ons vat, Percy Sledge, my special prayer. Right, um, Elisma Tron, ok, sy is meer onlangs, ne, Afrikaanse sangeres en actrice, sy is op 6 juni 1983 in Bethlehem gebore in die Vrijstaat, nou ek het net nou gehoor Elsa, uh, Elsa van Wyk noem, dat het ook tans, nou op die oomblik, is het bezig om te sneeuw daar in Bethlehem. En na, nou tussen die ouderdom van 14 en 17 is sy thuis onderrug en doen modelwerk in onder andere Italia en Griekeland. Op 17 besluit sy om terug te keer na haar thuisdorp, eh, toe wat toe Koerman was, en, excuse eh, toch, sy matriculeer by die oorskool Kalahari, Na school begin sy kultuurskool op Koerman, waar sy klasse aanbied in moderne danse en modelwerk en sang. Ons gaan na haar luister en haar groot treffer is natuurlijk Uh, hoekom? Hoekom is dit daar liekie? Hoekom? Want die liekie sy naam is hoekom? Hier kom, Elis Matron. MUZIEK dan nou, hoekom alweer? Vraag sy, en sy, uh, ja, die plaatse naam is Hoekom? Die volgende ou is, vooral sy pa, was uh, baie gewolde, ek onthou een TV onderhoud, wat toe hy in Zuid-Afrika was, die pa nou, Julio, Julio Iglesias, toe hy in Zuid-Afrika kom, was hy uh, uh, onderhoud toegestaan aan uh, dame wat nie haar <laughs> opgewonendheid kon wegsteek toe sy uh, onderhoud met die ou. En dit is ook die laaste wat ek van haar gehoor het. Sy het nie daarna weer opgetreed. Sy was nogal gewilde uh, onderhoudsdame gewees en uh, tot met daai ene en toet sy net stil stil op die achtergrond verdwijn. Het is jammer, sy was uh, eindelijk een prachtige vrou en uh, uh, lekker, lekker onderhoude uh, wat sy uh, gedoen het. Uh, ek praat nou van Enrique Iglesias op uh, 8 mei 1975 gesê, en dit is ook toe ek my kroegrestaurant daar in Daniels Keil gehad het, is het ook een van die plaaste, plate wat ek gereeld gespeel het om die mense op die vloer te hou. Uh, hulle het om aangevra en die, my, my customers het om baie gelijk. Die jongste van drie kinders is hier die uh, eh, Julio, ach, uh, Enrique en uh, hy was die sien van die gewilde Spaanse sanger Julio Iglesias, sy ma was Isabel Preisler en uh, be bekende Madrid eh, maats, uh, maats, maatskapelike nou, dis nie asof ek op soek was na een platekontrakt nie, het Iglesias later gesê, vanwe sy wortels het dinge rondom hom maar net gebeur, Iglesias en natuurlijk sy groot groot treffer wat uh, so baie gewild was Hero. Would you dance if I asked you to dance? Or would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? would you save my soul tonight? Would you tremble if I touched your lips? Or would you laugh? Oh, please tell me this. Now would you die for the one you love? Hold me in your arms tonight. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can take my breath away. Would you swear that you'll always be mine? Or would you lie? you running high? Am I in too deep? Have I lost my mind? I don't care, you're here tonight. I can be your hero, baby. Enrique Iglesias met Jero en ok, nou is het tyd vir my om vir julle te sê dat julle moet ingeskakel bly, moet nie weggaan nie. Ses hier kom Rudolf aan die beerd en dan is het sy program uh, op spoed, is sy program sy naam, altyd, altyd volgesels, altyd, altyd lekker muziek, altyd, altyd uh, vrolike, opgewekte, interessante program en so wees seker om te bly, uh, eh, ingeskakeld te bly, dis uh, begin om 6 uur, ek maak 5 uur klaar. So, dit is net een uur wat jylle moet luister na die, uh, wel, lekker muziek, die uh, auto-DJ, soos, soos ons het noem, die plate wat dan gaan speel. Uh, en dan 6 uur gaan Rudolf jylle vermaak. Hy vat een versoeken, so stuur nou al vir hom, daar op ons voorblad sal julle sien, uh, brief aan die atelier of wat ook al, uh, stuur nou al vir hom julle versoek en sê aan wie dit gaan en as jy oor iets wil gesels, gesels, hy gesels lekker, hy weet, um, f, uh, hy antwoord amal, hy uh, laat julle nie in die steek nie, as jy jy plaat gestuur het, gaan hy jou plaat speel al moet het vat tot 11 uur vanavond. <clears throat> ok, op die draaitafel op die oomlik het ons nou een ou wat Michael ja. Gordon Oldfield, hy is geboren 15 mei 1953, een Engelse muzikant, een dikieskrijver en vervaardiger, wat vooral bekend is vir sy debu de debiet atelier album Tubular Bells van 1973, wat een onverwachte kritieke uh, en commerciele sukses geword het. Alhoewel dit uh, eh, hoofdzakelik een kitaarspeler was, het uh, eh, Oldfield een reeks instrumenten gespeel, wat klaverboorde, percussie, sowel as koor insluit. Hy het ook een reeks muziekstijle recht door sy loobaan aangeneem, insluitend progressieve rock, um, wereld en folk en klassieke elektronische omgevings en uh, new age muziek. Eh, soos een eh, baie veelzijdig, veelzijdige ou, hierdie uh, Mike Oldfield. Ons luister na sy lekkie, en ek het ook nie, was ook nie seker wie hierdie ene sing nie, maar toe ek nou gaan opsoek, toe kom ek op hom af, Mike Oldfield, Moonlight Shadow. MUZIEK Oldfield in, in een wonderrek. Hier sê hulle Mike Oldfield, Moonlight Shadow, maar het eh, klink vir my baie na een dame wat daar gesing het. Kan een dame sy naam Mike wees? Nee, ek geloof nie. Uh eh, -uh. Eh, uh, Ivers is daar uh, Mike Oldfield, het het seker geskryf of iets, maar somehow word sy naam gekonneteer aan hierdie specifieke likkie. Nou gaan ons oor en ons is terug in Suid-Afrika. Uh, en die ou wat ons nou gaan luister, Dennis East, Suid-Afrikaanse liedjeskrijver en muzikale vervaardiger, oorspronkelijk van Pieter Maritsburg. Hy het uh, sy muzikale loopbaan in, in die laat 1960s begin en in, in 1970s saam met die Rising Suns opgetree en die rockgroep Stingray saam met ander Suid-Afrikaanse muzikante gevorm in 1979. Benevend sy werk as liekieskrijver, het hy ook musikale albums vir Suid-Afrika en Britse kunstenaars vervaardig. Ons gaan luister na Dennis East, baie, baie gewilde Suid-Afrikaanse sanger en die liekie is A Take My Heart. It's yours to take, ne? Take my heart, it's yours to take to breathe Dennis East, een baie, baie gewilde Suid-Afrikaanse sanger daar met Take My Heart, is ook hy wat uh, verantwoordelik is vir, toe ek AMI toegegaan het in 1971, eh, die inname daar, toe was dit a verskrikkelike gewilde van Dennis East, en dit is hierdie Oh Mammy, Mammy Mammy Blue, jo, ja, hulle het om tot vervelings te oor die radio. Ons het naderhand moe geraak vir die liekie, en, <laughs> maar het was een groot groot treffer ook gewees. Ok, ek moet vir julle sê, eh, dankie dat julle geluister het, en ek moet vir julle sê, baie dankie, uh, julle, uh, uh, ek, ek, ek het julle geniet. Nou, uh, uh, eh, Hanley het my net recht help dat die een van Mike Oldfield was het a Maggie Riley wat die liekie gesing het en uh, ja, sy het my hier so die hele story hoe Mike Oldfield in die ding inpas in elk geval uh, Beatrice Jy sê vir my, sê <laughs> jammer, jy het uh, elke keer verkeerde nommer, wacht, maar dit by my uitgekom. Dit is uh, uh, by, by uh, Andrei gewees, Andrei van Royen, en hy het het elke keer vir my oorgestuur, as jy die uh, boodskapper daar deurgestuur het na sy nommer toe. Um, ehm, wie is daar nog? Judy, Judy, eh, Swanepoel, uh, jy sê jy het die program geniet vanmiddag, en ook uh, Letty, sy sê dit was een prachtige program, baie lekker uh, aand verder, uh, dankie Letty, Letty, en jylle moet self, jy en jou pa, moet een wonderlijke naweek hee, en ons sien dan weer volgende week, of zondagmiddag, zondagmiddag, het ek weer muziek, so as jylle dan wil inskakel, drie uur, zondagmiddag, is daar weer muziek, en dan sê Hanley ook nou weer, ons het Maartense kese ook baie geniet, ek dink arme Maarten, spare gedachte, hy leed daar in die hospitaal, en hy moes op sy eie, moes hy sit en luister, uh, maar ek glo, ehm, um, wat sy naam, uh, Corina, gaan binnenkort vir hom uh, met besoektijd uh, eh, uh, draai maak daar, en as sy dit nou nie geluister het nie, of kon luister nie, ek het die potgooi op die groep, en sy kan die potgooi saamvat, en dan kan hy rustig op sy eie tyd op na sy program luister. Um, soos ek gesê het ook, bly ingeskakel, dit is om 6 uur, is dit uh, uh, Rudolf wat inskakel met sy lekker lekker program. Ek gaan uitspeel met wat gaan het wees. Uh, eh, Talkback, Trimling Lips, uh, my own uh, Laurieke Raag, Mens op die Bus, Beatles, While My Guitar, dit is nog een wat dier hom aangevraag is, Billy Joel, Piano Man, kom ons kies Dana Wooner, ja. En ons speel een lied van hoop lekker naweek verder, een lekker week wat voorlee, hier kom Danne Winner met Lied van Hoop. Goeienacht.